50 languages. 91 தொண்ணூத்தி อนุประโยครองลงมาที่หนึ่ง subordinate clause เอ็นรึอนหวังว่า พรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น நாளை ஒருவேளை வானிலை இன்னும் நன்றாக இருக்கக்கூடும் คุณทราบได้อย่างไร உங்களுக்கு அது எப்படி தெரியும் ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கை เขาต้องมาแน่ அவன் கண்டிப்பாக வருவான் แน่หรือ อุ้งกลึกคือนิชเชียมอฮะเตริยมาดิฉันรู้ว่าเขาจะมา เยนักก็เตริยมอาวันวรรวานเอนรเขาโทรมาแน่อาวันคันดิปอฮะโฟนเซวันจริงหรือ นิจมากะวะ ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา அ วันฟอนเซวอนเอนรูนอนเนเนกิเรนวายมันเก่าแน่ๆ นิชเชยมอค่ะยินดาวายน์ปารียดุ คุณรู้แน่หรือุงกลุกนิชเชยมอค่ะเตรียมาดิฉันคิดว่ามันเก่า நான் நினைக்கிறேன் இது பழையது என்று หัวหน้าของเราดูดีมาก நமது மேலாளர் அழகாக இருக்கிறார் คุณคิดอย่างนั้นไหม நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீர்களா ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว எனக்கு அவர் மிகவும் அழகாக தெரிகிறார் หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆเมลลาร์กก็คันดีิปาฟ์ว่าโตอรีอีริกิรัลคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือนิ่งกันนิชเชียมาฮ์อัปปะรีเนเนกรีร์คลาเป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้วอวรุกก็ว่าโตรีอีริกกูดม